you Malang malah ngateni sarjana Amen. apa mlayu-mlayu no. Iku mang tak rungono kidungan penawa kok sajane kok tajem banget. Tajem apane? Lah iku mau soal bayi-bayi. Lho, awak dhewe iki lak anu tamu. Ya apa? Sajane kejadian iki ya gak ono. Lho, apane gak ono? Gak ono kejadian iki. Cuma awak dhewe iki jangan sampai ada kejadian sak durunge dikeki kidungan ngono. Eh, iku apa? Eh, iku lak Hermin dulu. Oh iya iya, heeh. Ya beneran, kebeneran iya iya. Tak kenal man, man. Kau tak kenal man? Iya. Iya. Lah kenal tak man? Iya tu. Hmm, kalau kau ni dah dalan, lapo kau yang dalan ini? Mbok pai mo dah sengaja. Lu ni pai mo? Lagi lak pai mo. Eh, kau tengen ya. Sing elek ki pai sing ganteng iki parman. Kau ngono kan doa embong sama ini kau yang betai ta? Lo laut bisa. Jampira laut ni kucak. Yang betai ni bengi kok. Eh maling. Eh? Maling. Mau. Eh, maling kan. Ya, gak iki apa bagan PLN menek-menek. Iki kuliku. Saiki wis gak usum, yo ana PLN menek. Lho nek meni bak dipenek. Hmm, nek biyen iku saiki nek gak wektu kawati rusak gak dipenek. Ambek anane lho, Cak. Ya wong loro sok iso kok kelewaran nduk dalan. Iya. Gak pantes didelok, ya ta. Ya mm -mm. meniki mesine penak ki nyambut gawe ta. Aku sak temerene panjenengan ngedang kon, Her. Udang oh, aku ta. Aku jane wis rindu ambek kon. Tak nrimo cinta penak aku. gak sudi. Ambe ana wong loro kontang-kontung kok apa nyintai aku ndelok kae, Dik. Wis gak kuat, gak kuat nang pulane. Duk, nyemincuk. Kan iki nang ndi? Le, aku dikongkon papaku. Lho, mimpi ku agak no. Ya apa sih? Lho, ya apa sih hari mimpi iki? Winginane jek tas gelem ambe aku tak jabet-jabetan. Saiki wis ditinggal lungo nae, eh, waduh. Ya apa sih? Lho ngene iki lho. Arek edok saiki lho cintai cek metele. Ya ditenono kon. Tak sendiri ambek nyanyian saiki. Oh, kulite Nengkes enam lagi rasane Dibe kandel kulite Nengkes enam lagi rasane Pikir-pikir kangen are Jani sambang buat di bapak Ayo berpikir-pikir kangen are Jani sambang buat dukru nuar sopo ngan dijak omong aku kemeringet dan omongan aku disentak padahal bapak ini apa-apa lah mbak cuma aku didih begitu dijak omong terus putih nak nah, aku gemeter agak sopo aku ngin ngin ha banjir pedu ana aku mumpung cintaku durung luntur nek esir dek pedu ana aku mumpung cintaku durung luntur cipe godhonge a kembang lah hari ini wis katut kota nang hari zaman saiki lho zaman dhewe kaya arek edok saiki wis masih elek mek dhewe masih bagus nek ada dhuwit Man, apa? sapa, Man? Lho, eh, eh, iki lah Sopo? Kes blaku iku ta Sopo? Sopo ta? Apa sopo? Lho, takono ana kono mo. Takono ono, aku tak kenal aja. Takono. Eh, Hei, hey. sampean nama siapa? Kowe punya nama? Heeh. Wah, tanya-tanya ya. Iya. Kowe punya nama Ki Ami. Oh. Rumah tau, rumah tau Mana rumahnya? Wah, sekarang rumah tahu ke ada korokot. Eh? Ada korokot. Kok tak bade bingung kae, Mas? Duduk krokot. Ya mae ngene sakjane grogol. Ah, ya. Oke iki lak ila tindak. Ah. Hmm. Iya, iya. Katene muni grogol gak iso krokot. Ah, krokot cakalang. Hmm, ngerti? Sampe siapa? Weh. Saya Farman oh, ini oh, Parman. Pak Imo. ini lah. Nyanyi-nyanyi supaya hati senang loh. Iya. Sekarang kau mau pulang ya? Mau pulang? Sudah. Nanti kapan-kapan saya mampir sana ya, kok. Oh, boleh ya. Iya. Eh, jangan iya. mati ya. Iya, iya, iya. Iya, Iya. Iya. Ah, ya. Iya, iya, mari, mari. Mari. nyonya pulau lateng i babu pulau iki desa permisi oh, kok oh, siapa ya saya kok siapa iki masak lupa kok siapa Paimo. Oh, Paimo loh. Wah, ya, Paimo loh, Paya. Iya. Ah, latas ini ada peluru. Saya ini kan kemarin itu hmm. istri saya itu marah-marah sama saya. Oh, marah-marah. Iya, habis kamu itu bagaimana kalau datang malam? Hmm. Malam terus jam 2, jam 3. Oh. Apa ini bukan rumah tangga saya apa? Oh, marah-marah. repot aku. Hmm. Jadi saya ini kalau ke rumahnya kawan-kawan itu sampai saya ini lupa sama waktu. Oh. Ya, biasa memang gitu. Eh, ya. Lah iya, ini iya. eh. istri saya itu mau kemari. Mau datang sini Iya, lah saya kemari itu minta tolong sama. Hmm. Kok oh, supaya saya oh. dilindungi di sini kok. Mau mau minta perlindungan. Ah, sampai gimana caranya kok? Oh, mau mau minta tolong apa? Iya, saya supaya itu kalau istri saya kemari itu enggak Tidak tahu kalau saya di sini gitu lho kok. Iya. Oh, sampai mau tidur sini? Iya, maksud saya begitu. Waduh, soro ini loh. Loh, saya ini minta tolong kok kok. Ini gini ya, sampai ini wong tunggu dewek gak apa-apa ya. Iya kok, iya. Sampai itu sini gak apa-apa. Tapi nanti kalau sampai punya istri lah, kan ngamuk-ngamuk atas sini. Tahu ke dipukul, waktu ciroko lho gitu. Hmm, iya. Enaknya gini aja kok. Ya apa ya? Saya mau pinjem pakaiannya istrinya engkau. Oh, pakaian mama. Eh, Dipakai saya, sama Pak Imo. Iya, kan nyamar. Oh iya. Iya, iya toh. Iya, iya. Kalau sini kelihatan ada perempuan nggak mungkin masuk toh. Gitu oh, gitu loh. Iya iya. iya. iya, iya, Eh, mana pakaiannya? Ini nih. Oh, pakai ya. Eh? Masuk, masuk, masuk. Masuk sana. Iya, iya. Masuk, masuk. mana? Kamar mana? Itu loh kamar tinggal. Nah, sekarang ya? Eh, iya, ya. Terus itu ya? Iya, ya. Masuk loh kau? Eh, iya, iya. Wah, kasihan loh sama Pak Imo itu. Tisho. Wah, ini sedang bagaimana loh? Tapi itu ada toko toto toto sendiri saya loh. Hmm. Itu ringkat ringkas sendiri kok barang-barang ah. Oh, mana itu? Yang jam mana? Oh, semua sudah pulang loh. Sudah pulang di Nah, sudah pulang dulu. Tidak ada yang ikut melebangi sama saya itu dah. Oh, gak apa-apa ya. Pokok hati-hati ya. Sama sampai oleh jantung, uri cincang, uri cincang, uri embuk. Kita cita tuh mau mau tahu loh. Kita tuh mau mau cita mau mau karo jawane. 讲呀，要会加入我嘞，讲我嘞，唔讲太当重视时代，唔讲话啊。现在我打唔唔唔，哎呀！我爱家里个长阿婆去丢了，嗯，哇，搿种姑娘我比人什么啥呀，什么姑娘丢了啊？对啦，谁丢了一包？ Oh, melayani orang-orang beli. Kau ke pulang gak bilang-bilang gak apa-apa. Pokok rumah ini ada yang jaga ya. Sudah makan tadi ya? Oh, eh? Oh, belum. Belum makan. Oh, belum makan. Oh, ini saya beri ikan babi. Oh, oh ikan babi ya? Saya mau ah. Oh, sudah bosan. Oh, bosan. Kalau bosan ikan 你爸爸干你啊，爸？什么的呀？哦，骨头，骨头呀，骨头公干。喂，查了喽，别啥什么的，我骨头一头，他那骨头公干，俺的头给嘛干，掉掉断，老贵。Ini, ini saya mau masukkan tas kamar lah. Ah ya, baik ya, hati-hati ya. Baik, baik lah. Baik, eh sampai ini, tolong, tolong, tolong. Sampai ini, sampai ini. saya sampai jarak ke sini. Kurang ajar. Ini ada orang, ada orang perempuan itu di kamar saya. Kurang ajar. Sampai kena. Siapa? Wah, kurang ajar kamu. Saya kalau menologi kamu masuk ke gigi perempuan. Oh, bukan ngomong. Kau gitu. saya bukan perempuan kau, Pak. Duh, aku dicembepeng-cembepeng kau pengennya ini kau. Iya, iya, iya, iya. Ini gini. Ah. Kamu mau itu ya, lari-lari ya, dari luar ya. Permisi ah. sama Taoke. Oh, iya. Dia minta turun sama Taoke, cepat dia ini keke sama keluarga dia lu kasihan. Oh iya. Dia bilang keke, ah, ini Pak mau minta tidur sini gak apa-apa toh, ini ini ini ini tunggu dewek ya. Oh, iya Dim, saya ini kan diburu-buru istri saya. Nah gitu. Soalnya ya cemburu sekali, saya soalnya ndak pulang. Jadi saya ini minta tolong. Soalnya istri saya itu mau bermu sampai sekarang. Nah itu loh. Nanti ya, Ronya pikir rumah Pak Imo bilang sama istri ya jangan marah-marah kasihan orang suami istri itu mesti baik-baik jangan bilang anak kau ya bilang gitu loh hai Parmalu, oh ini ketawa guyu-guyu ada apa? Anak apa mau rame-rame? Aku diantem mir ya, kembali mencimik sang anak aku wedok temen kok. Ada apa? Ini gini, Pak Imo datang sini, bilang mau mau minta tolong sama tauke coba hmm. ini Paimo ini keke sama istri ini sebenarnya ya apa Paimo ini tidak ada persoalannya dengan istrinya dah oh masuk gitu ini memang saya yang membuat loh Parman ini yang pengen pengen kara-kara gini yo loh iya Oh, tapi Paimo ini gak keke sama istrinya, ya? Tidak, ini loh. saya tadi itu akal-akalan Cak Parman. Saya loh. gini tuh. Loh, loh, loh, ciloko itu loh. Anu. Wah, itu ciloko bentor ini loh. Oh, saya tak mandungnya mana? Ayo, gak usah direken. Aku katene ngombe mah. Heh, eh, ngombe. Sok bolak-balik ngombe ayo apa cak man, ben aku saben bengi ngombe ngombe tok ae. Gak apa-apa. Hmm, iki lho delokno rungokno nasihat, iki. esconder e wis kawit biyen nek arek nom ugal ugala aduh balira plirik no tengah embong pating balama omben ombenan lho bekecekan wis ngombe entek an terus gegeran enom lan tuwa lere nono dalin-dalina aksi ketemu bojo teko gegeran kepuk-kepuk ojo diterusno barang sing ala Yo iringo Eman iku ayo padha melok ngelaksanakno yo pembangunan Ambe yo ngombe re cuma ambe iringo ngombe kados gantok-gantok